Շուշիում կազմակերպվել է Արցախ Էթնոֆեստ միջազգային առաջին փառատոնը։ ԼՂ վերահսկիչ պալատն արտագնանիստ է գումարել Հադրութի շրջանում։ ԱՊՀ անդամպետությունների համագործակցության տարածքում պահպանվում են լարվածության օջախներ։ Երիտասարդ ցերնդի հայրենասիրական դասյարակությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Տոկիոյում Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի նվիրված հուշակարի բացման արարողությունը տեղի ունեցավ։ Անգլիական Manchester United-ը անհաջող մեկնարկեց ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել ավելի քան 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 320 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն սեպտեմբերի 16-ին ժամը 13-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Նարեկ Գառնիկի Փաթաթանյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 16-ին այցելել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Կարեն Գրիգորյանի ԼՂՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված անհատական ցուցահանդես։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումը, ընդգծելով շրջադարձային պատմական իրադարձություններին վերաբերող մնայուն արժեքների ստեղծումը։ Միջոցառմանը ներկային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք Շուշիի Իսահակի աղբյուր հանգստի գոտում տեղի ունեցավ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնած Արցախ էթնոֆեստ միջազգային առաջին փառատոնը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախ Էթնոֆեստ ամենամյա փառատոնը գրում էր երկրի համախորագիրը, որպես խորհրդանիշ լոգոտիպ ընտրվել էր մարդու բացված ափը, եւ դա պատահական չէ, մեկնաբանեց նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Դրանով մենք ցանկանում ենք եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Արցախը բաց է համագործակցության ու երկխոսության համար։ Այս նոր նախագիծը, որը էթնիկական ուղղվածություն ունի եւ մենք ամեն անգամ ներկայացնելու ենք ազգային մշակույթի մի որևէ ճյուղ, ճիշտ ասած Արցախյան պատերազմից հետո մենք որոշեցինք այսպես լիքքաթափող նաեւ միջոցառում իրականացնել եւ առավել եւս որ Արցախին հայտնի էր հյուրասիրության, որոշեցինք սկսել հենց հյուրասիրությունից, ցույց տալ մեր խոհանոցի առանձնահատկությունները, նաեւ հնարավորություն ընձեռել բոլոր մասնակիցներին ներկայացնելու իրենց խոհանոցների առանձնահատկությունները։ Բոլոր օտարերկրացի մասնակիցները է հնարավորություն ունենալու մեր ժենգյալով հացը պատրաստել եւ լավագույն ժենգյալով հաց պատրաստողը կաժանանա հատուկ նվերին։ Փառատոնին ներկայացված էին տարբեր ազգերի խոհանոցներ՝ ֆրանսիական, ռումինական, կորեական, վրացական, սիրիական եւ իհարկե արցախյան ու հայկական։ Տանտերերը արցախցի խոհարարները պատրաստել էին ավանդական կորկոտ, խորոված եւ իհարկե անպայման ժենգյալով հաց։ Հայկական խոհանոցը ներկայացնող Սերգեյ Մամուլյանը, ով հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահն է ու Արարատ Հոլ ռեստորանի ավագ խոհարարը, երկար տարիներ զբաղվում է հայկական ազգային ուտեստների մաղադրատոմսերի հավաքագրությամբ հավաքագրմամբ։ Մենք պատրաստել ենք մեր ազգային գերակրտեսակները, այդ թվում նաև Արցախյան գերակրտեսակ, այս գերակրտեսակը Արցախյան հագանի է կոչվում։ Սա ուր սրվի Արցախում էլ այդքան տարածված չի, բայց կազմակերպությունը հավաքագրելու, հավաքությամբ զբաղվելով վերականգնել այս գերակրտեսակը։ Պատրաստելու ենք Թելբաս Կուբաթի նախ Քեչևանյան կերակուր, պատրաստել ենք աղանդեր 9-րդ դարի Անի թակավորության, Բագրատինաս թակավորության մեղրով, ընկույզով եւ ամսական բողկով։ Այս կերակրտեսակը մենք հայտնաբերել ենք Տրանսիլվանիայից, Ռումինիայից, որտեղ ապրում են 10-ից 11-րդ դարերում գաղթած հայերի ժառանգներ, ում ոչինչ հայ լինելու մասին չի հիշեցնում բացի խոհանոցը։ Յուրաքանչյուր խոհանոց իր համար առանձնացված տաղավարում նախապատրաստել էր հյուրասիրություն սեփական ազգային խոհանոցից։ Մեր այցելության ժամին բոլոր տաղավարներում երուզեր էր ամենուրեք պատրաստվում էին հավուր պատշաճի դիմավորել փառատոնի բարձրաստիճան հյուրերին, որոնց թվում էին երկրի նախագահը, հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը, վարչապետն ու ազգային ժողովի նախագահը։ Սիրիական տաղավարում Տիկին Անժելան վերջին շտրիխներն էր ավելացնում այդ երկրի ազգային խոհանոցի ամենահայտնի խորտիկներին ու աղանդերին։ Ներկայացնում եմ թփուլեն, դերեմ թտուշ, դերեմ մուտեպել, դերեմ հմոս։ Երեք հատ քաղցրավենիկ, սիրիական հայտնի քաղցրավենիկներ են։ Էթնոփառատոնն ամեն անգամ կներկայացնի տարբեր ժողովուրդների ազգային մշակույթների տարերը, անընդհատ փորձելով ընդլայնել թե ցուցադրության թեմատիկան եւ թե մասնակիցների աշխարհագրությունը։ Այս անգամ որպես նախագծի մեկնարկային թեմա ընտրվել է ազգային խոհանոցը։ Ի հավելումն նշեմ նաեւ, որ միջոցառման տոնական տրամադրությունն ապահովում էր Արցախի ձայն լայներ համույթը Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատն արտագնանիստ է գումարել Հադրութի շրջանում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Նիստի աշխատանքները բացեց Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ մայոր Դանիելյանը։ Նիստին ներկայացված էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հադրութի շրջանի համայնքներում վերահսկողության արդյունքների մասին հաշվետվության հաստատման մասին հարցը։ 2015 թվականի մարտից մինչև հուլիսը ընկած ժամանակահատվածում վերահսկողությունը իրականացրել շրջանի համայնքներում։ Վերահսկողության նպատակն էր որոշել համայնքների կողմից 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2015 թվականը դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում բյուջետային միջոցների օգտագործման, մուտքերի ապահովման, համայնքային քեփականության կառավարման եւ օգտագործման արդյունավետությունը եւ համապատասխանելիությունը լողը իրավական ակտերի պահանջներին։ Աշխատությամբ հանդես եկավ Գրասկիչ պալատի 3-րդ բաժնի պետ Մարատ Օհանյանը։ Ըստ զեկուցողի Վերահսկողությունը իրականացվել է դիտարկման ստուգման եւ վերլուծության ձևերով համապատասխանելիության ֆինանսական եւ արդյունավետության տեսակներով անհրաժեշտ խորությամբ արկա փաստաթղթերի հիման վրա։ Նա ներկայացրեց ստուգման արժեքներում 2015 թվականի փաստացի եկամուտները։ Ըստ ստուգման արժեքների համակների բյուջեների մի շարք եկամուտների գծով նախատեսված ծավալները ըստ զեկուցողի չեն համապատասխանել համակների հնարավորություններին։ Վերահսկողության ընթացքում Իրան եկած խախտումները, թերությունները վերացնելու եւ հետագայում այդպիսի կբացառելու նպատակով Վերահսկիչ պալատը մի շարք առաջարկություններ արեց քաղաքային եւ գյուղական համայնքների ղեկավարներին։ Վերահսկիչ պալատի արտագնան նիստի աշխատանքները ամփոփեց Վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ Մայոր Դանելյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Բիշկեկում տեղի ունեցած ԱՊՀ 25-ամյակի նվիրված գագաթնաժողովում ունեցած իր ելույթում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնախնդրին։ Նա նշել է, որ ԱՊՀ տարածքում պահպանվում են լարվածության եւ դիմադրության օջախներ։ Այս տարվա ապրիլին 1994 թվականին հաստատված հրադադարից հետո առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում վերսկսվել է պատերազմը։ Այդ գործողությունները հանգեցրել են ոչ միայն մարտական կորուստների, այլ նաև զոհերի խաղաղ բնակչության շրջանում, ուժեղ հարված հասցրել բանակցային գործընթացին։ Ես անդրադառնում եմ այս հարցին, քանի որ հենց այստեղ Բիշկեկում է ստորագրվել հրադադարի արձանագրությունը, որը հիմնված էր 1994 թվականի ապրիլի 15-ի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հայտարարության դրույթների վրա։ Մենք միշտ հստակ շարադրել ենք մեր դիրքորոշումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշմանը համահունչ, Այն է հակամարտության կարգավորումը խաղաղ բանակցությունների միջոցով, հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների, ինչպես նաեւ խելամիտ փոխադարձ փոխզիջումների վրա։ ԱՊՀ-ի գագաթնաժողովը որոշում է ձևակերպել համագործակցությունում նախագահությունը 2017 թվականի հունվարի 1-ին Ռուսաստանին փոխանցելու վերաբերյալ։ Հայտնի է դարձել նաև, որ ԱՊՀ-ի հաջորդ գագաթնաժողովը տեղի կունենա Մոսկվայում հոկտեմբերի 11-ին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սեյրան Օհանյանը սեպտեմբերի 16-ին հանդիպում է ունեցել Երևանի Պետական համալսարանի ուսանողական եւ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Կարևորելով ուսանողների հետ նմանատիպ հանդիպումները Սեյրան Օհանյանը կարևոր եւ ոգևորիչ է համարել ուսումնական հաստատություններում արիության դասերի, զինված ուժերի եւ զինծառայության հետ կապված քննարկումների, մեծարման եւ հիշատակի միջոցառումների անցկացումը, բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման, երիտասարդության գաղափարական ու հայրենասիրական դասյարակության մակարդակի բարձրացման առումով։ Ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական քաղաքականության առանձնահատկությունները Սեյրան Օհանյանն ընդգծել է, որ պետության անվտանգության ապահովման եւ զարգացման կարևորագույն ուղղություններից մեկն էլ հայրենասիրական դաստիարակությունն է, եւ ապրիլյան մարտական գործողություններն ապացուցեցին, որ հատկապես երիտասարդ սերնդի բարոյահոգեբանական պատրաստվածությունն ու հայրենասիրական դաստիարակությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան տեղյակ չի եղել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկի հայտարարությունների մասին ԱՄՆ-ից Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սպառազինության տրամադրման վերաբերյալ։ Պատասխանելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանափակ քանակության պաշտպանական սպառազինություն տրամադրելու վերաբերյալ Օրլիկի հայտարարությունների մասին ադրբեջանցի լրագրողների հարցին Ռոբերտ Սեկուտան հայտնել է, որ ցանոթ չէ համանախագահի հայտարարությանը։ Կարող եմ ասել, որ մեր համագործակցությունը վերաբերում է Ադրբեջանի զինված ուժերի ՆԱՏՕ-ի ուժերին համապատասխանեցնելուն։ Հիշեցնենք, որ Օրլիկն ասել էր. ԱՄՆ-ն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապակ քանակության պաշտպանական զենք է տրամադրում, բայց Ադրբեջանի վերաբերյալ մեր կոնգրեսի օրինականացրած մանդատը կա, այն մեզ թույլ չի տալիս այնպիսի զենք մատակարարել, որը կարող է օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հարցակման համար։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Սեպտեմբերի 16-ին Ճապոնիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության նախաձեռնությամբ Տոկիոյի կենտրոնական զբոսայգիներից մեկում Շիրոյամա Garden Պուրակում տեղի ունեցել բարեկամության խաչքար հուշակարի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Հուշակարը նվիրված է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին, Հայաստանի Հանրապետության ու Ճապոնիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 24-րդ տարեդարձին եւ խորհրդանշում է հայ ու ճապոնացի ժողովուրդների բարեկամությունը։ Արարողությանը ներկային եղել Ճապոնիայի խորհրդարանի արտգործնախարարության հայ համանքի ներկայացուցիչները եւ այլ պատվավոր հյուրեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերին Ֆրանսիա կայցելի երկրի ղեկավար Ֆրանսուଆ Օլանդի հրավերով։ Դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոյի խոսքով նախատեսված այցը կթարմացնի երկրների միջև համագործակցության օրակարգը։ Նա նշել է, որ չնայած գոյություն ունեցող դժվարություններին, ռուս եւ ֆրանսիացի առաջնորդները մշտական երկխոսության մեջ են գտնվում, ինչպես նորմանդական քարյակի, այնպես էլ երկկողմ հարաբերությունների շրջանակում։ Մարզասերների համար Անգլիական Manchester United-ը անհաջող մեկնարկեց ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլում։ Ախմբի առաջին տուրում Անգլիայի 20-ակի չեմպիոնն առանց Հենրիխ Մխիթարյանի հյուրընկալվելիս նվազագույն հաշվով պարտվեց հոլանդական Ֆեյենորդին։ Դաշտի տերերի միակ գոլը 79-րդ րոպեին խփեց հոլանդացի 21-ամյա կիսապաշտպան Թոնի Վիլհենան։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն ազդրի վնասվածքի պատճառով չէր մեկնել Հոլանդիա։ Ախմբի մյուս խաղում ուկրաինական Զարյան տանը բաց թողեց հաղթանակը Ստամբուլի Ֆեներբախչեի նկատմամբ։ Թուրքական ակումբը պատասխան գոլը խփեց 96-րդ րոպեին 1-1։ Բելգիական Անդերլեխտի եւ ադրբեջանական Գաբալայի միջև ցեխմբի խաղում դարպասներից մեկի հետևում երկրպագուները տեղադրել էին Արցախի դրոշը։ Հռոմի Ռոման 1-1 հաշվով պարտվեց Պալզենի Վիկտորիայի դեմ արտագնախաղը, իսկ ռուսական Զենիթը Թելավիվում 4-3 հաշվով հաղթեց Մակաբիին։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության եւ ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների վարչության համատեղ հայտարարությունը։ Հանրապետության ջրային տարածքներում անթույլատրելի մեթոդներով ձկնորսության պատճառով վերջին օրերին գրանցված մահվան ելքով ջրահեղձման դեպքը խիստ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Նման պատահարներից խուսափելու նպատակով ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը եւ շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների վարչությունը դիմում են հանրապետության բնակչությանը եւ հորդորում զերծ մնալ չթույլատրվող վայրերում եւ անթույլատրելի միջոցներով ձկնորսությամբ զբաղվելուց ամենուր պահպանել անվտանգության նորմերն ու կանոնները։ Հիշեցնում ենք, որ Կարկազանց անձին կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգի համաձայն։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց